عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة قوة الإيمان أجراهم قد ألجموا فارتع كل لسان أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أجراهم قد ألجموا فارتع كل لسان أتراهم قد قدروا عن شك كل بيان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان أتراهم ماتوا وما يدرون بالأفغان دكا يبود قوليا لكراري sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna gode masa muna neman taimakonsa da agajinsa. wanda Allah ta'ala ya shiryar da shi shine cikakken shiryayye wanda kuma Allah ta'ala ya batar da shi babu mai iya shiryawa a gare shi salatin Allah da ɗaukaka da aminci da daraja su tabbata bisa cikamakin annabawa shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa masu daraja da sahabbansa yardaddun Allah da waɗanda suka biyo tafarkinsu da kyautatawa har zuwa ranar sakamako يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بيان masu mu a wannan shiri a baya mun yi magana akan kaɗan daga cikin tarihin sayyidina Umar da irin gudunmawar da ya ba addinin musulunci wanda a ƙarshe muka yi bayani cewa wani mutum ba ma guje Abu Lu'al Atal Majusi shine ya fusata akan wani hukunci da aka yi na adalci a kansa bai gamsu ba ya kuma ɓoye wuƙa ya sa mata guba ya shiga masallaci ana sallah ya soka sayyidina Umar wanda sakamakon haka sayyidina Umar ya ji mummunan rauni kuma ƙarshe ya shahada to ɗansa ya fusata Ubaidullah bin Umar wanda Abdurrahman bin Abi Bakar yake ga cewa ya ganshi tare da wani Hormuz da wani mutum da kuma yar shi wannan mutumin suna wasa wuka wanda ya zo zai wuce din haukar ta faɗuwa tsakanin su wannan fusata ta sa Ubaidullah bin Umar ya ɗauki wuka ya je ya kashe wannan Hormuz din ya kashe yar shi wannan mutumin ya kashe wancan abokin nasa waɗanda aka ce an gansu tare suna yin mitin akan yadda za su kashe Saidina wato Umar wannan duka ya faru tun kafin a naɗa Saidina Usman a matsayin khalifa Saidina Usman radiyallahu ta'ala anhu shine mutum na uku a cikin jerin waɗannan mutane guda hudu masu daraja waɗanda suka yi kalifanci na shekara talatin a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ba ƙuraishe ne sun haɗu da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a kakansa na biyar Abdumanaf bin Qusay bin Kilab wato shi ma daga zuriyar annabi ibrahim yake kamar da sayyidina umar da abubakar ciki an haifi sayyidina usman a shekara ta shida daga wato amil fili kuma yana daga cikin na farko farko a addinin musulunci ya yi hijira hafsa uku biyu zuwa habasha ɗaya kuma zuwa madina wato lokacin yana auren ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ake kira ruqayya da aka matsa musu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci su hijira su koma habasha wanda yana cikin waɗanda suka hijira shi da matarsa ‘yar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama suka zo Afirka suka tsallako ruwa suka zo yankin Habasha. Da wannan ne wasu ke kafa hujja cewa musulunci ya fara zuwa Afirka kafin ya shiga ko'ina a duniya. Domin lokacin da ake wannan magana Madinan ma musulunci bai je ba. Kenan musulunci wannan falala ce ga mutanen Afirka cewa an zaɓi yankin Afirka ya zama mafaka ta addinin musulunci lokacin da aka matsa masa a yankin jaziratul Arab. to wannan falala ce ga sayyidina Usman cewa yayi hijira har sau biyu zuwa Habasha sannan kuma ya yi hijira zuwa Madina sannan ya auri 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi har guda biyu da farko ya auri Rukayya, wanda rashin lafiya ya kama ta lokacin za a fita yakin Badar manzon Allah sallallahu alaihi ya ce ya kula da jinyarta wajen kula da jinyar nata ne har wato ainihin Allah ya mata rasuwa bai samu daman zuwa yakin Badar ba bayan an dawo daga yakin badar da kwana uku Allah ya mata rasuwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa aka raba ganimar yakin badar har da sunansa a ciki daga baya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dauki yarsa ta biyu ya bashi mai suna Ummu Kulsum wanda ita wannan sun zauna da ita har zuwa shekara ta tara bayan hijira wanda ita ma daga baya Allah ya mata rasuwa a kotar waya da isnadin ta bai inganta ba ana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da yana da wata ƴaƴin ta uku da sai ya aura masa wannan ne yasa ake kiran su zunnuraini wato ma abocin haske guda biyu saboda shi kadai ne a tarihi kamar yadda Imam Suyuti ya kawo a cikin wato tarihul khulafa ta shi kadai ne a tarihi wanda ya auri ƴaƴan annabi guda biyu idan ka ake kiran kiransa Usman zinurai. yana ɗaya daga cikin mutum goma da aka ba su shaidar shiga aljanna tun suna duniya kuma yana cikin al-khulafa ar-rashiduna guda hudu cikin manyan alarammomi a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka haddace Qur'ani kuma sakatarorin da suke rubuta wahayi sannan sau biyu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bashi rikon Madina idan zai yi tafiya kamar lokacin da zashi zatu riƙa da lokacin da zashi banu ga duk lokacin sayyidina Usman ya sa ya tsare masa wato ainihin Madina ya ruwaito hadisi 146 sayyidina Usman mutum ne kyakkyawa ba dogo ba gajere ba mai kunya mai kwarjini karimi mai yawan kyauta sunan mahaifiyarsa arwa bintu kurais kakarsa kuma ta wajen uwa ita ce albaiba'u bintu abdul bin hashim wato umma hakim an zaɓi sayyidina usman ya zama khalifa a cikin mutum shida waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya yana mai yarda da su sune akwai abdurrahman bin auf akwai az-zubair bin awwam akwai sa'ad bin abi waqas akwai shi sayyidina usman akwai sayyidina ali bin abi talib akwai kuma talha bin ubaidillah radiyallahu ta'ala an bayan tattaunawa mai tsawo cikin tsari da mutunci uku suka janyo mutum uku a cikin su shidan nan da sayyidina Umar ya bada wasiya cewa lalle a zabi khalifa a cikin mutum ɗaya daga cikin shidan nan domin su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya yana mai yarda da su haka da aka tashi sai mutum uku suka janyo mutum uku waɗanda suka janye su ne da Talhatu da Zubair da Sa'ad suka ce sun janye da haka saura mutum uku Ali bin Abi Talib da Sayyidina Usman da kuma Abdurrahman bin Auf to shi sayyidina Abdurrahman bin Auf sai yake ya janyo mutum biyu wato saura mutum biyu kenan sayyidina Ali da sayyidina Usman to sai dinga tattaunawa da su ya kirawo sayyidina Ali gefe yace idan na sai sayyidina Usman za ka yi masa biyayya yace kwarai da gaske ai na san shi sai kuma ya dawo shi ma sayyidina Usman gefe yace idan na sai sayyidina Ali za ka yi masa biyayya yace kwarai da gaske wato ko ne ya aminta a zaɓi ɗaya daga cikin su duk wanda aka zaba kuma zai iya shugabanci a cikin su domin dukkan su sun yi tarbiyya a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma sun tarbiyyantu ta yadda za su iya rike amanan al'umma su kuma rike mutuncin al'umma da haka a ƙarshe bayan ya tattauna da su sai ya zaɓi sayyidina wato Usman da aka zo aka yi masa mubaya'a har da sayyidina Ali gaba ɗaya aka yi masa mubaya'a kuma suka yi alƙawari za su taimaka masa kan duk abin da zai yi wanda ya dace da shari'a kuma za su yi masa nasiha a guraren da suka ga an yi abubuwan kuskure ko an yi ba daidai ba da wannan ne aka naɗa saidina Usman ya zama khalifa na uku sayyidina usman yana da falala mai yawa sayyidina usman yace na ajiye abubuwa goma a asusun lahira kuma ina fata in game da Allah da su ya min gafara yace ni ne na hudu a shiga musulunci bayan manzo Allah ya gama wa'azi a gidansa duk sun musulunta kana na Khadija Ali bin Abi Talib Zaid bin Harisa irin su Umma Aiman duk dai gidansa sun karɓi musulunci suna na Khadija da ya fito waje mutum na ɗaya da ya fara karɓar musulunci a hannunsa shine Sayyidina Abubakar mutum na hudu kuma shine sayyidina Usman wanda ya musulunta ta hannun sayyidina Abubakar kuma yace ya auri ƴaƴan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu wannan ma falala ce ta biyu da yace ya aje ta don lahira sannan bai taba rawa da kiɗa ba tun da yake a rayuwarsa kuma yace bai taba wato gurin ya tara abin duniya ba sannan yace da wato yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a da hannunsa na dama bai ƙara ɗora hannunsa na dama a gabansa ba tun da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ne ce ranar da na musulunta babu wata ranar juma'a da za ta zo ba sai sai na yanta bawa ko baiwa saboda Allah wato duk shekara kenan yana yanta baiwa hamsin da biyu to yake yayi wannan ne dan ya gamu da Allah wato ya sa aka masa da alheri sai ce bai taba yin zina ba ko a jahiliya ko a musulunci sai ce bai taba yin fata ba tun da yake a rayuwarsa kuma gashi yana cikin mahaddata alkur'ani wato mutum goma waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fa suna rubuta wahayi wannan duka falala ce ta sanu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa bishara da aljanna kuma yana cikin marubuta wahayi sanan ya tona rijiyar Roma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tona wannan rijiya ko ya siya ba shi da sakamako sai aljanna sannan ya faɗaɗa masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad ya rawaito hadisi da sanadi sahihi cewa sayyidina Usman ya zo da dinari dubu a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kwatankwacin miliyan takwas da rabi lokacin da aka nemi taimako za a fita yakin taboka har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ma darrabun usman ma anila ba da yau ba abin da zai cutar da ibnu affan abin da ya aikata bayan yau saboda wannan taimako da bayar musulunci ya faɗaɗa a zamanin sa an buɗe garuruwa masu yawa wato arziki da albarka da haɓaka tattalin arziki ya mamaye ya malale cikin al'umma kafin fitintunu su taso wato a ƙarshen rayuwarsa iyalan sayyidina usman sayyidina usman ya auri yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar da muka bayani guda biyu daya ita ce Ruqayya ta biyun kuma ita ce Ummu Kulthum wanda ita Ruqayya din har ta haifa masa da mai suna wato Abdullahi wanda ake masa alkunya da shi ya auri yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta biyu mai suna Ummu Kulthum wanda ita ba su haihu ba wannan su ne matan sa biyu na farko wanda duk sun rasu sai ya auri Fahitatu wata mata mai suna Fahitatu bintu Gazwan ta haifa masa ɗa mai suna Ubaidullah ya ruwato wata mata mai suna ummu amru bintu jundab bin amru al-asdiya ta haifa masa ɗa mai suna amru da khalid da kuma abana da umar da maryam sannan kuma ya auri fatima bintu walid ta haifa masa walid shi ma ɗansa ne da kuma sa'id sannan ya auri ummu bani bintu iyayenata al-gazariya wanda ta haifa masa abdul malik sannan ya auri ramlatu bintu shadiba bin rabi'a ta haifa masa ɗa mai suna aisha da ummu abana da kuma ummu amru wato ita duk ƴaƴa mata ta haifa wa sayyidina wato ainihin usman wannan sune wato kamar yadda ya sai kuma wata mata mai suna na'ilatu bintu algarafida wanda ta haifa masa ƴa mai suna maryam sannan a lokacin da aka yi masa kisan gilla sa huɗu ne a duniya lokacin akwai na'ilatu akwai ramlatu akwai ummu banin akwai fatitatu kamar da yazo a cikin albidaya wa haya na ibnu kafir juz'i na bakwai shafi na ɗari biyu da goma sha bakwai wato ya nuna ‘ya'yansa goma sha uku ne kenan maza tara mata hudu kamar da cikin tarihu ibn khaldun da albidaya wa nihaya da kuma algurar fi fada'ili sayyidina Uthman wanda wannan bayani yana ciki يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي لا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل لساني أتراهم قد خدروا عن سمع كل بياني سيدنا عثمان ذاك في قمتي كما أقول قمتي ديوة أشتين كتشن قمتي سوان ده حصن كي قدع أشرين دقيا قمتي ننسى نكا خاشي دبان دبان دي كتفا أقول إرن سمع أوية بن أبي سفيان ذا عبد الله بن سعد بن أبي فرح ذا الوليد بن أقبة da Sa'id bin al-As da Abdullah bin Amir wannan mutum biyar daga cikin gwamnoninsa 21 su ne waɗanda suke da alaka da shi ta dangi wanda ake tuhumarsa cewa ya zuba danginsa da yawa a cikin gwamnati to a cikin mutum 21 ya saka danginsa biyar kuma waɗannan ba wai shi ne farko wanda ya fara naɗa mutane masu alaƙa da shi ko kuma dangin Banu Umayya ba domin lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma ya sa mutum biyar daga cikin Banu Umayya sun masa gwamna akwai Abu Sufyan bin Harb akwai Khalid bin Sa'id akwai Usman bin Sa'id akwai Abban bin Sa'id akwai Ittabu bin Usaid wanda waɗannan duka Banu Umayya ne kuma sun yi gwamna a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanar ragowar gwamnonin nasu akwai Abu Musa al-Ash'ari akwai Al-Qa'qa bin Amr akwai irin su Jabir al-Muzanni akwai Habib bin Masalamata Abdurrahman bin Khalid bin Walid irin su Abu al-A'war sulami Hakim bin Salama al-Ash'af bin Qais Jarir bin Abdullah al-Bajali irin su Utaybatu bin Nahas Malik bin Habib ga sunan da dama irin su Sa'id bin Qais irin su Salman bin Rabi'a da Khunais bin Abi Khunais. waɗannan duka gwamnoni ne na Sayyidina Usman Sayyidina Usman yi khilafa daga shekara ta 23 zuwa shekara ta 35 wato ya yi tsawon shekara kusan goma sha biyu kenan yana yin wato kalifanci. an kashe Sayyidina Usman a ranar Juma'a bayan sallar la'asar 18 ga watan zulhijja shekara ta talatin da biyar bayan hijira yana ɗan shekara tamanin da biyu ko tamanin da shida ‘yan ta'adda suka haura gidansa yana azumi yana karatun alkur'ani kuma ranar juma'a wanda har jininsa ya fantsama a jikin alkur'ani har yanzu alkur'ani yana na a ƙasar istanbul a cikin gidan tarihi da jinin a jiki ya zo daidai inda Allah ya cewa fa sai ka fika daidai nan suka yi masa wannan ta'addanci an binne shi wato tsakanin magariba da isha a cikin tufafinsa da jininsa ba tare da an yi masa wanka ba don shahada yi kamar da ake yi wa shahidai marwana gwamnan madina ya masa sallah da mutum hudu waɗanda su suka samu damar halartar gurin wannan duka ya faru sakamakon kunna da rura wutar fitina da wani bayahude ɗan ƙasar yaman mai suna abdullahi bin saba'i na rubuta takardu na fojari dauke da kitamfin wasu manyan sahabbai suna suka game da yadda sayyidina Usman yake gabatar da gwamnati musamman a ƙarshen rayuwarsa wanda hakan ya haddasa fitina da rikici mai tsanani sai bayan abin da ya faru abubuwa ya tsanani aka gano cewa makirce-makirce ne na mutane daban-daban wanda wannan ita ce fitina ta farko da aka fara cinnawa a cikin addinin musulunci wanda ta kama ko'ina da ko'ina kuma kowa ya cutu sakamakon wannan fitina da waɗannan mutane suka kunna. suka ta yada maganganu daga ciki akwai kisa da ake kawa cewa lokacin da mutanen wato ƙasar masar suka kawo ƙarin gwamnan su Ibina abu sarhi cewa yana zaluntar su ya kamata a canza shi kuma sahabbai suka shawara suka ba su sayyidina usman cewa lalle ya kamata a canza shi din tunda ana sukarsa bai iya gabatar da gwamnati ba to sai ya rubuta takarda ya ce to kuke ganin ya kamata a musanya a kansa aka ce a musanya shi da wato Muhammad bin Abi Bakar sai aka musanya shi din aka rubuta takarda aka ba wa shi a Muhammad bin Abi cewa idan ya je Masar ya samu gwamnan Masar ya masa bayani cewa an canza shi an cire shi shi an Masar kaya shi kuma ya tsaya a matsayinsa to bayan sun kama hanya sun tafi suna tsakar tafiya kuma sai suka hango wani bawa ya taho akan doki yana ta gudu sai gamsu da yadda bawan yake koyewa yake jin tsoron kansa dan shi suka sa aka kamo shi bayan an kamo shi suka tambaye shi ina za shi yace aika shi aka yi zuwa Masar waye aika ka yace amirul mu'minin da mai da wasiƙa ta'amu ma ya tura mu wannan kuma shine gwamnan masar din na sabo da aka nada da suka bincika jikinsa sai suka samu wata wasiƙa a cikin wasiƙar abin mamaki sai aka ga an rubuta cewa wannan sabon gwamna da zai zo da wakilansa ana ba wa wancan tsohon gwamna umarni ya kashe shi shi da wakilan gaba ɗaya wani abu sai ta da su, kuma ga su tanti da sa hannu na amirin muminin haka sai suka dawo da baya suka dawo wato madina da wannan takarda da wannan bawa da wannan abin hawa aka zo aka zauna da shaidina usman yace ba shi ya rubuta wannan sika ba ko bai ma san an rubuta ta ba aka duba rubutun da kyau sai aka ga ba ma rubutun sa bane rubutun Marwana ne haka sai mutane suka ce to da Marwana ake zargi shi ya shirya wannan fitina sayyidina Usman ya bada dama a kama shi a yi masa hukunci ko a kashe shi to ya ga mutane sun fata sosai suna son sai sun kashe Marwana sai Marwana ya tashi da gudu ya shiga gidan sayyidina Usman haka sayyidina Usman ya ce ba zai bada dama a kashe shi ba sai an yi bincike domin waɗannan takardu na kojare a lokacin sun fara yawa ana rubuta takarda da harsunan mutane ana aikawa wanda fitintunu suka dinga tashi ta iya shi ma marwanan ba shi ba wani ne ya kwafi hannunsa ya rubuta don haka ya hana a kashe shi to mutane da yake sun fusata suka kewaye gidansa sahabbai kuma suka suka da shi ya miko marwanan a huta da wannan fitina ko shi ya yi ritaya duk dai abu dai ya gagare ce a ƙarshe dai bayan an yi kwanaki a cikin wannan wajen kwana sun ce arba'in da wani abu amma bai samu damar zuwa aikin hajji ba ya naɗa sa'idina abdullahi bin abbas ya zama shine amirul hajji wanda ta kai daga baya mutum uku suka haura gidansa tare da shi muhammad bin abubakar wanda bayan ya shiga gidansa sun sami shi karatun kur'ani shi ya tunatar da shi alaƙar da ke tsakaninsa da mahaifinsa da kuma cewa ba shi ya rubuta wannan takarda ba sai muhammad bin abubakar ya gamsu ya tashi ya fita amma ragowar waɗannan mutane biyu da suka zo daga masar da suka ainihin wato kashe sayyidina usman din to wutar da ta tashi ne bayan an kashe shi sai wani ya ɗauki rigarsa tare da jini a jiki ya tashi je ya kai wa mu'awiya shi kuma yana gwamnan sha. sham ce gashi nan an yi sakaci har wasu sun kashe sayyidina usman kuma yanzu madina ta rikice amma an yi wa sayyidina ali mubaya a matsayin ya zama khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a bayansa to wannan abu duk sai ya rikirkita al'amura aka rasa kan abin rigingimu suka tashi suka yi tsanani sosai wanda wannan shine fitina ta farko da ta fara faduwa cikin addinin musulunci wanda aka tasa rufe ta har yau din nan din rigingimin da ake kai wato wannan shine asalin abin da ya haifar kamar yadda Imam Suyuti ya rawaito cewa dama wani sahabi yana cewa fitinar farko da za ta bayyana shine kashe sayyidina ainihin wato Usman fitinar ƙarshe kuma da za ta bayyana a duniya shine bayyana dukiya da wasu na ta tambayoyi da dama kamar wato ainihin Ibn Kathir a cikin Al-Bidaya haya haya. yana cewa ya sahabbai suna Madina har za su bari a haura gidan sai dina Usman a kashe shi sai ba da amsa cewa ba su san cewa abin zai kai ga kisa ba dan duk lokacin mutanen Masar da Kufa da duk waɗanda suka kawo ƙara suka zo sama da mutum dubu biyu duk suna so a ba su wato wancan mutum da suke zargi ne a kashe ko kuma suna ga cewa Usman ya yi ritaya amma a tunaninsu ba su ɗauka cewa abin zai kai ga kashe sai dina Usman ba da haka ne ma kowa ya tafi harkokinsa suka bar ƴaƴansu kamar shi Sayyidina Ali ya turo wato bawansa kambar da kuma ‘ya'yansa guda biyu Hassan da usaini haka sauran sahabbai duk suka turo ‘ya'yansu da bayansu su zo su tsare gidan Sayyidina Usman kar su bari wani ya haura gidansa shi dai Sayyidina Usman din ya turo musu wanda suke so wato Marwana ko kuma ya yi ritaya don wannan rigima da ake ganin ta faru ta kau to waɗannan abubuwa duka sai ba ɗauka cewa abin zai kai ga kashe Sayyidina Usman ba kama dai kashe Sayyidina Usman din sai ya zama su waɗannan mutane mutanen Masar da Kufa da wakilansu wanda ake zargin mutum biyar a cikinsu su ne suka hura wuta kuma suka shige gaba kuma suka yi sanadiyar rasuwar wato shaidina Usman wanda hakan ya hura wutar rikici wanda har yanzu na aka kasa kashe ta kuma shi ya jawo faɗa na farko da aka fara samu a tarihin musulunci tsakanin musulmi masu sallah suna kallon gabas sun yarda da Allah ɗaya eh, sun yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam da musulunci amma suka zo suna zubar da jinin junansu duk wannan fitintunu da waɗancan yahuda 'yan ƙasar yaman ƙarƙashin jagorancin abdullahi bin saba'i da kuma waɗancan mutane khawarij da suka fito daga ƙasar masar da wanda suka fito daga kufa da basara da sauran yankuna da suke kai ƙaran sayyidina usman wanda har akwai tuhumomi wajen guda goma da suka rubuta cewa suna yau sayyidina usman wanda a cikin hukubatun nuna tarih na a Sheikh Muhammad Al-Khamis ya kawo waɗannan bayanai wanda dukkan su ƙarya ne hakanan kuma a cikin wato al-awasim al min al na wato ainihin Abubakar ibn Arabi shi ma ya kawo waɗannan tuhumomi cewa dukan su ƙarya ne amma dai a ƙarshe su ne suka zama shi shubuhohi wanda aka zama dalilin su aka kawo wato wannan fitina wanda muke roƙon Allah subhanahu wataala yadda ya tsare wato ba mu yi tarayya a ciki ba Allah ya tsare harsunan mu daga shiga cikin wannan abin da wato ya zama fitina da jarabawa da tashin hankali akan musulmi to nan za mu tsaya a cikin wannan shiri namu na kundin tarihi wanda muka yi bayani kaɗan a cikin tarihin da rayuwar sayyidina usman har ta kai ga rasuwarsa ko shahadarsa abin da ya ɗaukar mana shiri sha'aban ibrahim sharaɗa da kuma ni mai gabatar da shirin muhammad aminu ibrahim daurawa a madadin sashen addinin musulunci na gidan radio freedom nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان عفوا أخي يا مسلما أهوى ولا يهواني قلبي بكى متسائلا عن إخوة الإيمان أتراهم قد ألجموا فارتاع كل